šovakar tēma uh, ir uh, prāts, prāts uh, cilvēka potenciāls, vai prāts un tā potenciāls. Mm. <clears throat> Sāksim ar definīciju, uh, kā budismā definē, kas ir prāts. phenomenon. Um, καμετρής, διαμετρής των εξωτερικής υπεσχύμπης. Πήρμα ήρκατ πράτς ήρ performance tad tas nozīmē, ka e, prāts nav matērija. Nav, nav uh, fizi, fizisks fenomens. Uh, otrā ir, uh, prātam piemīt uh, skaidrība Bibeli. Jā, tad e, trešā īpašība tad ir e, prātam e, piemīt e, spēks vai spēja e, uzzināt lietu vai citus fenomenus. Mm. Vai, vai ir kādi jautājumi par to? pirmo reizi, pirmā reize, um, parasti, laikam, latviešu valodā prātu apzīmē uh, vairāk e, tādu in, intelektuālo domāšanas, intelektuālo procesu. liekas, ka nav, nav cits vārds, kas ietver visu. Um, visas uh, mentālās uh, funkcijas. Um, tā kā tad, uh, tam, jā, jā, jāmēģina, tad, tad, tad, kad Kad es runāju par, par prātu, tad eh, tādā plašākā nozīmē, ņemot vērā šito te uh, definīciju. Jo, piemēram, tibetie, tibetiešu sans, un sanskritu valodās ir, ir daudzi termini, termini teiksim, vairāk kā, vairāk kā angļu valodā ir. Un, un, un daudz vairāk kā latviešu valodā. Kas, kuri, kuri attiecās uz dažādiem nu, mentāliem stāvokļiem un, un, un, un, un funkcijām. kā saka, frā, frāzes, ja? viena vārda vietā, jeb eh, vienkārši jāadaptē, saka, ja? jāadaptē kāds vārds. um, <laughs> ar, ar, ar bišķi, mm, tad lieto bišķi savādāk nozīmi. Jeb jā, jeb, jā, jāizdomā jauns vārds. <laughs> Eh, tā kā tā, tulkošana e, no vienas valodas uz otru nav, nav, nav, nav tik vienkārši. E, ko tibetieši darīja tad, kad budizmu ieveda e, Tibetā? Viņiem tad nebija rakstiskā valoda, tikai mutiskā. Ir tādas valodas pasaulē. Piemēram, arī Nepālā uh, ir tāda tauta tamā, kur ir tāda, nu, kā saka, esnikni, esniki. Mm. Et, no nu, etniski? Et, et, nu jā, etniski kaut, nu, ne, nepāl, nepālieši un tibetieši tāds maisības. Un viņiem nav, viņiem ir valoda, bet nav, nav rakstiskā valoda. Un tādēļ tā, tā valoda ir ļoti bagāta ar dziesmām. Un tas ir kā viņi nodod informācija no paudzes uz paudzes, caur dziesmām. Um, un, un tad vie, uh, un tad budismu, darmu, tad, tad uh, viņi lasa tibetiešu valodā. Nu, izmanto tibetiešu tekstus. Tā kā, ja kāds īsti grib mācīties darmu, tad jāmācās tibetiešu valodu. par mums arī tas būtu, tas jau būtu vislabākais. <laughs> es iesāku, bet tālu netiku. Nu, man skolotājs teica, ka man nav, mm, tas man daudz nepalīdzēs. Kaut kā man, <laughs> es izjūtu to, to trūku. Labi. E, varbūt pirms mēs ejam tālāk, tad tagad atkal meditēsim. Un tagad tā meditācija, mēs nu, faktiski neko nedarīsim ar prātu, mēs vienkārši viņu novērosim. Ja? Nu? Tā kā vien, vien, viena daļa no, nu, no savu prāta bū, būs tā kā novērotājs. Un skatīsies uz to, kur, kur pārējās daļas. <laughs> dara. Un mēģināsim e, kas saka, e, saredzēt tās trīs e, raksturīgās īpašības, ja, kad, kad prātam nav, nav, nav formas, piemīt skaidrība un ir spēja uzzināt, uztvert, uzzināt e, citus fenomenus. Ne tikai, ne tikai sevi, sevi pašu. Ja? Jā. E, nu jā, tad mums ir vairāki e, punkti, a, kurus jūs, jūs teicāt, ka nevar, a, ir, nu jā, kad it kā nevar orientēties, e, tā īsti saprast, kur, kur, kur kas ir. it kā liekas, ka ir dažādas daļas, sastāvdaļas. Uh, un tad bija tādi vairāki, kā saka, examples, pie, nu, ir kā piemēri, kā, kā likās, kad, nu, kad prāts ir kā up, straume, kā filma, kāda ir kā viļņi. Ja? Tas nozīmē, nu, ka ir uh, kustība, kaut kāda veida kustība. Uh, un tad vēl viens bija, kad ir uh, uh, tad īpaši, kad ir tad gaišums. Un tad, kad, tad, kad meditē, jeb novēro, tad ir it kā viena daļa prāta, kas, kas novēro vai skatās uz, uz otru. Un tad bija eh, vēl viens punkts, kad uztvere uh, ir kā izgaismošana. Hmm. Uh, <clears throat> jā, nu tas pirmais tad punkts, tad, kad uh, nevar orientēties, tas, tas varbūt izsaka to, kad uh, prāts mums ir pārāk svešs, vai ne? Kaut vai tagad mūsu ķermeni mēs pazīstam diezgan labi, sevišķi jā, ārpus. Ja? Nu, mēs daudz, daudz, daudz daļas mēs varam redzēt, um, un citas lai redzētu, mums vajag spoguli. Um, ehm, un arī <clears throat> ehm, mēs parasti zinām diezgan daudz arī par to, kas ir iekšā ķermenī. Tas ir sastāvdaļas. Bet e, faktiski jau to tikai arī tā zinātnē un ir tikai īsti attīstīt pēdējos pārsimts gados ir at, attīst, tā zināšana ir attīstījusies. Um, <clears throat> e, aus, austrumos atkal, nu, pa, jā, ķermeni at, uh, tur arī diezgan labi uh, <laughs> saprot uh, un arī uh, sevišķi smal, mm, smalkākās, kas saka, ķermeņa enerģijas. Um, tas vai, vairāk saist, saistīts ar, ar ārsniecību, vai nu ar ārsniecību, vai ar, ar jogiskām praksēm. Um, citādi par ārējo pasauli, no nu, to pārāk daudz austrumos nepētīja bet prātu ļoti pētīja. Tādēļ, kad saprata, kad lai, lai uzlabotu dzīvi, lai, lai sasniegtu kaut kādu veidu atbrīvošanos, tad ir nepieciešams saprast kas prāts ir un kā, kā, kā, tas, dar, kā tas darbojas. Un, tā, un tādēļ tā zinātne bija ļoti attīstīta. Tad sāksim tagad ar visu, es, es paskaidrošu, kā <clears throat> mm, kā budismā uh, izskaidro prāta uh, E, sastāvdaļas un, un, un, un, un fun, funkcionēšanu. Varbūt e, faktiski šeit es arī runāšu par, e, ko sauc, piecas sanskritā skandas. Skandas <clears throat> skanda nozīmē kaudzi, kaudze vai uh, sakopojums. Tā kā piecas kaudzes vai piec, pieci sakopojumi, varētu teikt. Uh, <clears throat> un uh, tās piecas skandas ietver uh, vi, vi, visas cilvēka sastāvdaļas. Pirmā ir forma. Tad nav tāda sprauda, ko? Kimdan ko'pchilik so'rayapsiz? Коста. Что? Скатался. Ко... Ко... Кожа на гуме. Но не парах, лаш врачный. Форм... Форма. attiecās uz ķermeni. Vai, vai tas, jā. Atdos atpakaļ. uh <laughs> eh, -huh. Mhm. Tad tas, tas, kas ir, eh, viss, kas ir fizisks cilvēkā, kas ir matērija. tagad e, piecas skan, skandas. E, eh, tas pārējās četras tad e, attiecās uz prātu. Un <clears throat> tad prātam ir, ir daudzas daudzas dažādas sastāvdaļas. E, tad trīs e, svarīgākās e, ir atsevišķi, e, kas saka, listed, sarakstīts. Nosauktas. Nosauktas, jā. Ja? Piektā skanda ir visas pārējās. Bieži budismu saka, sarakstos, lists. Mm -hmm. Tā, tā, tā mēdz būt. Mm -hmm. Tad tas būs prāts. E, tad te būs ap, savs apziņa, var, var saukt arī ap, apziņas. Un e, ap, apziņas ir sešas. Tad ir mm, piecas uh, maņu apziņas, ja? redzes, dzirdes, taustas, smaržas, garšas apziņas. Un e, viena men, men, mentālā apziņa. apziņa arī apziņa. apziņa. Teiksim, jā. E, mentālā apziņa apzina, kad darbojās redzes apziņa, piemēram. Um, ja saka brīvības piemineklis, tad ja, jums parādās prātā kaut kāds tēls. Kaut vai jūs, es ar acīm nevaru to pašlaik redzēt. Mm. Tā, apziņas. Tad e, trešais būs e, jūtas. Tad ir e, trīs veidu patika, nepatika 5. skandu, tas viss sauc par mentāliem faktoriem. Jūtas ir svarīgas daži iemesli dēļ. Viens ir, ka jūtas ir tas, tos sauc par vienmēr esošu mentālo faktoru. Tas nozīmē, ka visu laiku mums rodās vienu no tām trīs veidu jūtām. Patika, nepatika vai neutrālā. Un e, vēl ir svarīgi, tāpēc, ka mūsu jūtas ļoti ietekmē mūsu darbības. Vai ne? Mēs gribam justies labi. <laughs> Mēs negribam justies slikti. Mēs negribam izjust nepatiku. Mēs gribam izjust patiku. Mēs gribam būt laimīgi, mēs negribam būt nelaimīgi. Un tas ir, kas mūs dzen mūsu visas darbības. Tā jūtas ceturtais, mm, eh, ceturtā skanda ir um, Kas atkal? Pazīšana vai atpazīšana? Tas ir, ka mēs e, zinām, kas ir mūsu prāta objekts. Piemēram, ja, ja mēs skatāmies tur, tad mēs zinām, ka tā ir siena. Mēs zinām, ka tā ir glezna. vai mēs varbūt pirmo reizi redzam gleznu. Jā, mēs nezinām nosaukumu. E, varbūt pirmo reizi, bet mēs zinām tik daudz, ka tā glezna nav puķa, ka tā glezna nav ūdens, ka tā glezna nav automašīna un tā tālāk. Un kāds, un tam mēs, ne, ja mēs nezinām to apzīmēt, tad mēs jautājam, kas tas ir, kāds pasaka. Es nezinu, vai <laughs> tā ir glezna, vai tā ir tanka, tibetiešu valodā, vai tā. Ja? Un tad, tad nākošais tu atpazīsti to. Tā kā tas ir, tad, uh mhm. -huh. tā kā tas ir svarīgs mentāls faktors, lai var saprast, vai zināt, uzzināt, ka, kas ir mūsu uh, prāta objekts dotā, dotā brīdī. Un piektā skanda ir vis, visi pārējie mentālie faktori, kas nav e, jūtas un e, pazīšana vai atpazīšana. A, un to tur dažādi nosaukumi, bet e, um, varbūt eh, vis, tas, kas visvairāk izsaka, kaut ko ir uh, um, Es rakstīšu karmas no, nu, uh, eh, no nu, formēšana. karmas jau kaut ko noform, noformēšana. Jā. Um, kāpēc es, tas ir, so, ir tāds nosaukums? Ir, es par karmu jau kaut ko runāju, vai ne? Kaut ko, ja? Pišķiņ. jā, Kar, karma nozīmē nu e darbība. E Mentālās, verbālās, fiziskās darbības. E Um, un tā ir motivēta darbība. Tas ir, ka mums ir, e, e, ka prāts iedarbina e, to darbību. It kā prāta noskaņa iedarbību, iedarbina darbību. Ja? Kad es kaut ko daru, man ir kaut kāds iemesls, kaut kāda motivācija. Kaut kas liek man to darīt. Un tas būs mans prāta stāvoklis. Tad, tad, tad tas var būt e, domas, emocijas, man, man uztveres, kā es uztveru situāciju. Man prāts, jā, noskaņa. Tā kā tur, tur ietilps visas emocijas, kā saku, negatīvās, gan pozitīvās. Tur ir mentālie faktori, tā kā, piemēram, ka mēs mē, mēģinam koncentrēties, ja? mēģinam meditēt. Ne, ne, mēs nespējam koncentrēties, tāpēc, ka tas, mēs neesam trenējuši to mentālo faktoru, kas, kura darbs ir prāta noturēt uz vienu vēlamo punktu vai tēmu, objektu. Ja? vēl piemēram, bet lai varētu trenēt prātu, vajag attīstīt arī apzinātību. Tas ir it kā tā kā sargs. Ja, sarga, sargs, kurš sargā ieju. Ja? Kas sarga, sargam ir jāzina viss, vis vai visi, kas, kas iet cauri tām durvīm. Ja? Tā, un tādā ziņā tad, tad mūsu ab, mm. apzi, apzinātība ir, ir tas mentāls faktors, kas ļauj mums, mums zināt, kas notiek mūsu prātā. Kas ir mūsu prāta objekts? e, dotā momentā. Piemēram, e, tagad, kad es runāju, varbūt es, es, es skatos par istabu, manas redzes laukā ir gleznas, ir kamīns, ir cilvēki, bet ja es domāju par to, ko es saku, kaut vai man acis, <laughs> kurš tas, bet es, es neapzinu Ja? To, to, to, ko es redzu. Bet cerams, es apzinu to, ko es runāju. Domāju un runāju. <laughs> Kādreiz ir otrādi. Ja? Es aizraujos ar kaut ko, ko es redzu, un tad es aizmirstu, par ko es runāju. Ja? Vai <laughs> kā te ir klausītāji? <laughs> Istabā. Tā, tas ir... Um, Bet, ja man, man ir, piemēram, ja, ja man ir jārunā un man jārunā sakarīgi, tad ir svarīgi, kad es apzinu ja, savas domas un to, ko es daru, kas ir, ja, kas ir man, mans darbs pašlaik. Nevis kaut ko citu. Bet tā, ap, bet tā, ap, tā apzinātība man, man dod to spēju Nu, vienkārši zināt, vai, vai, es, vai es rīkojos tā, tā, kā man vajag, vai nē, pašlaik. Ja man nav apzinātības, tad es, es, es, es nezinu. Es daru pareizo vai ne. Um, nu jā, tā kā ir daudz, daudz eh, dažādi mentāli faktori. E, tā, ja mēs tagad runājam tikai par, par prātu, prāta sastāvdaļām, tad var, varētu teikt, ka, nezinu kā, nu jā, kad it kā ir tās, tās e, sešas ap, apziņas, ir it kā tādi lodziņi. Varbūt. <laughs> ja lē, lab, labāk tā, lēcas. Ja? It kā lēcas un, un, un nu, it kā fotoaparāti. Ja? Un vien, viens it kā skatās caur acīm, ja? uztver redzes objektus. Ja? Viena apziņa klausās caur ausīm. Tā kā, ja? Un e, uztver iekšā uztver caur, caur mēli, uztver garšas. Ceturtā caur degunu uztver smaršas. Piektā caur nerviem uztver taustas objektus. Un sestā varbūt var teikt kaut cik, vismaz kamēr mēs esam dzīvi, savu smad, smadzenēm, smad, tur kaut kā smadzenes e, arī tiek izmantotas, um, bet uztver men, mentālos prāta objektus. Un tad it kā apkārt saistīt ar, ar, ar tām apziņām ir visi šitie Mentālie faktori. Kad vien, vien, vien, viens saraksts ir, kad ir 52. Ir, ir dažādi nu, sakopojumi. Un no tiem e, jūtas, ja, teiksim, te ir jūtas, jūtas ir vienmēr esošas. Kat, katrā momentā, kad kad darbojās kāda apziņa, tad arī būs jūta vienlaicīgi ar to. Un to, to neliek šī, e, jā, e, tad, neziņā, ja, kur ir neziņa, es atceru, ir tā neziņa, naids un, un pieķeršanās, ir tas trīs indes, kas, kas dzen samsāru. Ja, tā neziņa arī ir, ehm, kamēr mēs esam samsārā, tad arī neziņa ir viens mentāls faktors, kas vienmēr e, darbojās jūtas arī, tu, tu, arī darbosies tad, kad mēs atbrīvojamies no samsāras, mēs sasniedzam apgaismību. Budām arī ir jūtas. Arī, arī būtnes, kuras ir sasniegušas nirvānu vai ārpus samsāras, saucās ārie, ārie būtnes. Tā kā Latvijā ir sieviešu vārds ārie, <laughs> ārie būtnes. Bet, bet tad neziņa vairs nestrādā, nefunkcionē. Um, tas ir tā. Tas ir, ja mēs skatāmies uz tātu kā, kā, kā sastāvdaļas. Bet kā mēs jau te e, novērojam, e, prāts ir arī kā, kā plūsma, kaut kādu veidu plūsma. Krishna. Sastāv no atsevišķiem uh, momentiem. Es mēģināšu sameklēt, līdz sākušai. Uh, e, bet man, e, ja es nemaldos, tad teiks tā, ka kamēr tā skaņa pastāv, notiek kādi 64 vai kaut kas 65. Tu lasīji vai, nu, es jau, vai es tev dzirdēju? Jā? Jā. Kurā meditācija? Kur, kurā avotā? Kurā vietā? Man liekas, ka te ir kaut kur raksts. Kur? Ā, ah, nu jā, 65. <laughs> Momenti apziņas momenti notiek. Es nezinu, cik, cik ilgi tā skaņa pastāv, bet, nu, pieņemsim, kad uh, e, sekundas, nu, es nezinu, desmitā daļa, ja? piemēram, e, varbūt īsāk, bet, nu, teiksim, kā piemēram. Tas nozīmē, ka e, sekundes desmitā daļā 64, 5 uh, apziņas momenti norīt. Tas nozīmē katru sekundi tad 650. Tas ir tad tā, tā filma, ja? iet eh, se, 650 kadri, kadri pa sekundi. Ja salīdzinot ar 24 kadri, kas ir kino filmā. filmā. Ja? Tad, tad tie, tie, tie 24 kadri pa sekundi jau rada ilūziju, kad ir nepārtraukta e, kustība, ja? plūsma. Prātā tas, tas ir daudz ātrāk. Ja? Un tāpēc mums liekas, kad viss notiek tādā nepārtrauktā kustībā. Un arī, kad mēs, piemēram, redzam, dzirdam, domājam e, un tā tālāk, vienlaicīgi. Bet faktiski tā nav. Un e, to, par to liecina tas fakts, ka e, es, es gribētu kādreiz to piedzīvot, bet Piemēram, to, to izma, es, dzirdu, kad, es esmu dzirdējis, kad izmanto zobārstu. Piemēram, kad spēlēs ar austiņām skaļu mūziku, un tad var bez anestēzijas var e, nu, astēt zobus. Tas ir... <laughs> E, es esmu bijis roka koncertā, kur kur es nevarēju vairs saprast, vai, vai es elpoju vai nē, vai mana sirds pukst vai nē, tāpēc, nē, ka tā nu, skaņa bija tik kodra. Es mašīnā arī varu tik skaļu mūziku uzlikt. Jā. Man, nē, nu, to mēs nu, tā nevaram. <laughs> man tā, ka man, teiksim, vibrē viss un tā, bet es nezinu, vai tas, man tas stāsts vien, es nezinu. Bet tā, bet, bet fakts, jā, bet to var pierādīt, ka viena maņa, ja, ja, ja tas eh, objekts ir pārāk aizraujošs, ka tas izslēdz e, citas maņas. Bet par to var eksperimentēt. Bet varbūt, ar, varbūt mašīnā nē, bet ar austiņām, un tad var pārbaudīt ar eh, adatu vai mhm. ja kādam citam lūgt. Un tad, bet to var, to var pats pārbaudīt. Bet tā dzirdēja, ka e, žobāsniecībā izmantot tāda, tāda pieeja. E, un, un ka tas strādā. Да, nevarēja viņu kaut ko priecīgi atraužīt, rotaļās viņi nokrīt lasēm starp kāri, nu nejūt, tā. Mhm. Viņi pēc tam atbrauc. Arī, un tad, tad, kad, tad, kad apzina, ā, un tad, tad tūlīt raud un, un kliedz, vai kā sāp, vai kā sāp, vai ne? Jā. Jā, jā, tieši tā. Nu, tāpēc jau saka, nedomā par to, nedomājiet par to, jā, tad, tad, tad nesāpēs. Nu, tā ir. Bet vai tas arī, teiksim, nav iemācīts? Kas tad? Nu, teiksim, nu, tas bērns nokrīt, un tu pieskļuvi viņam klāt, un vai Dievs vai tu sasties. Viņš uzreiz, jā, un tu viņš pēc tam, ka krīt, un jau viņš zina pēc tam, ka viņam ir klātēs. Nesanāk tā, ka, teiksim, es jau viņam sakām. Nē, tā mēs veicinām to. Nē, e, bet tā sāpes, e, e, e, tas bērns var aizmirst par tām sāpēm. Tas nozīmē, ka viņam, viņš vajadz neapziņas, tā sāpes, ja, ja, viņš, ja viņš aizraujās ar kaut ko citu. Un tas nozīmē, ka viņi vai tās cit, cit, cit, tā maņu stimuli vai, vai, vai mentā, mentālā, nu, mentālie fenomeni, ka, kaut, kaut kas viņu uzmanību novērš un tad viņš vairs nemana. Tāpēc nemana. Ja? E, nu jā, tā kā <clears throat> tad e, bud, budisma psiholoģijā tad ir paskatīt, ka tās e, sešas apziņas, viņas rodās uz momentu un tad pazūda. Viena apziņa. Un tad nākošajā momentā būs cita apziņa. Varbūt tā paša, piemēram, redzēs, bet tas būs atsevišķs moments. Bet varbūt e, būs cita, citu veidu apziņa. Ka, piemēram, e, kad tu saproti, ka tu redzi, ja, tas ir tāpēc, ka mentālā apziņa apziņa, kad redzes apziņa tikko tikko darbojās. Visāk, viņš nevar pastāvēt vienlaicīgi. Ko lūdzu? Nevar pastāvēt vienlaicīgi. Nē. Um, uh, <clears throat> tad ka, ar, kopā ar katru apziņas momentu arī notiks e, kādi darbosies kādi no tiem daudziem mentāliem faktoriem. Ka viens būs, ka vienmēr būs kāda jūta. Uh, un mums samsārā tad būs arī neziņa. Um, <clears throat> par to neziņu varbūt tas, tas, tas eh, nav īsti pareizi, kad ir dažādi viedokļi. Vai neziņa, jā, neziņa tūlīt iedarbosies, bet vai tas būs vienlaicīgi, ja, teiksim, man, man, man, tādu man, manas uh, uh, apziņas uztveri, vai tas būs vienlaicīgi, vai tas būs pēc tam. Uh, Jā, cik es zinu, tur ir, tur ir, e, nu, da, budismu skolās ir dažādi e, viedokļi e, par to. <clears throat> Jā, bet tā, kas ir svarīgi, ir tā, kas ir jebkura apziņas momenta cēlonis. Tur ir divas lietas. Ir, ir tas tiešais cēlonis, un otrs ir uh, faktor, faktors vai apstākļus, kas, uh, kam arī jābūt uh, esošam. Varbūt ņemam to otro pa priekšu. Tas ir, uh, piemēram, uh, lai notiktu redzes, uh, lai mēs redzētu, teiksim tā, ir jābūt e, gan e, redzes ap, apziņai, jāfunkcionē, un tā var funkcionēt tikai, ja ir redzes objekts, forma, kāda forma. Hmm? Um, Nē, nu arī jābūt acī, acīm, nu, jā. Orgā, orgānam, bet, nu, <laughs> um, Jā. Tad e, e, jābūt, um, <clears throat> jābūt maņu ne, apziņas objektam, tas ir kā otrkārtējs cēlons. Bet, e, bet primārais cēlons ir e, iepriekšējais apziņas moments. tas galvenais arguments par atzimšanu un prāta e, nepārtrauktību. Um, <clears throat> kad jebkur, jeb, jebkura apziņas momenta galvenais vai primārais cēlons ir iepriekšējā, iepriekšējais apziņas moments tai pašā plūsmā, tai pašā nepārtrauktībā. Tas ir vēl svarīgi. Tas izslēdz Pirmais, tas izslēdz to, ka matērija var būt prāta cēlonis. Tad tas izslēdz, piemēram, to, t, e, kas saka, psiholoģijas nozara, fen, fen, fenomenoloģija. Fen, fenomenoloģija. Tas izslēdz, jā, fenomenoloģiju. Nu, kad, kad e, pamatā, kad e, prāts ir smad, vienkārši smad, smadzeņu darbība. Jā. Um, Tas arī izslēdz to, kad e, kāda cita būtne vai cita, cits, cit, cita apziņas traume vai plūsma var būt savu pašu prāta cēlonis. Tas nozīmē, tas izslēdz to iespēju, kad mūs radīja staat het zit. Un tas arī izslēdz to iespēju, ka prātam var būt sākums, pirmsākums. ja mēs tā rupjāk skatāmies uz to, tas nozīmē, ka e, mans, mans prāts, manas domas, mani mentālie procesi, kas notiek tagad, ir tādēļ, ka man iepriekšējā minūtē ja, bija men, men, mentāls process. Um, e, šodienas prāts nāk no vakardienas prāta. Tāpēc nav, nav tā, ka mēs pamožamies no, no, <laughs> e, no rīta un kas es esmu. <laughs> no kurienes es nācu? <laughs> Ja? Kādreiz. Jā. Kādreiz liekas, ka tā nepārtrauktība, nepārtrauktība ir pārtraukta. Yeah. <laughs> um, bet pamatā tā nav. Un kad šī, šī gada, šī gada prāta nāk no iepriekšējā gada prāta. Kad e, prāts, kurš pastāvēja tūlīt pēc dzimšanas, nāca no, no prāta, kas bija pirms dzimšanas prāts, kas bija tūlīt pēc ieņemšanas, nāca no prāta, kas bija pirms ieņemšanas. Un tā tālāk. E, un <clears throat> tādēļ, kad e, ir vienmēr, cēlonis ir vien, vienmēr iepriekšējais prāta vai apziņas moments, tad tas nozīmē, ka nevar būt pirmais moments. Ja tad nav cēloņa. Nav, nav veids, kā kāds pirmais, pirmais apziņas moments var rasties. Un tas, tas ir, kā saka, tas galvenais arguments, pierādījums vai arguments kad, kad uh, uh, apziņas plūsma nav sākuma. Kad viņa ir vienmēr bijusi un, vien, un vienmēr būs. Tādēļ, kad jā, Bet, ja, ja, ja, nu, kā, Mhm. Mhm. ja teiksim, mēs formālo loģiku skatāmies, mm -hmm. tad taču vai nesanāk tā, mhm. ka, ja ir vienmēr tas cēlonis, nu, tad nākot tas moments kā sekas, mm -hmm. tad jābūt tur kaut kādam cēlonim. Nē? Mm? Ja. Nē. Nē, tā ir, ja, ņem, ja mēs ņemam e, vienu momentu, Jā. kas ir tagad, tagadnē, ja? Jā Nu, kamēr mēs, mēs nevaram runāt par to, bet tas mainās visu laiku. Bet, nu, vienalga, ja, ja mēs teoretiski ņemam vienu momentu, mm -hmm. tā momenta, apziņas momenta cēlonis ir iepriekšējais mo, eh, apziņas moments. Mm -hmm. nekas cits. Un atkal tā iepriekšējā momenta cēlons bija tā iepriekšējais. Un tā tālāk. Nu, kas bija pirmā apziņas momenta cēlons? Nevarēja būt. Nevarēja būt pirmais apziņas moments, tāpēc, ka bija jābūt viens iepriekš, kas bija tā momenta cēlons. Mm. Un nu, tāpēc budismā ir uzskatīts, ka prāts ir bezgalīgs. Bez, bez sākuma, bez gala. Mhm. Kas, kas? Jā. Lietot vai kā? Kā? Lietot? Vērts lietot, jā. Vērts lietot prāts, kas ir visu, visur bijis, visu piedzīvojis. Jā, bezgalvs. At, at, atskaitot atskaitot uh, atbrīvošanos. To, to mēs neesam vēl piedzīvojuši. Bet visu pārējo esam. Līdz apnikumam. <laughs> Jā. Jo tā lieta ir, ka tā, tas ir kaut kā, nu, kad nav pierasts tas jēdziens liekas ļoti nērts mums, jo mēs esam pieraduši domā, ka visam kaut kam jābūt kaut kādam sākumam. Bet faktiski tā jau nav, arī ar matēriju. Vismaz budismā un, man liekas, hinduismā arī, e, nu, ka viņa sveitība Dalai Lama te Latvijā runāja Zinātņu akadēmijā, viņš par, par šito tēmu runāja. Nu, par to, par to ka, e, teiksim, fizikā ir e, visvairāk uzskatīts, ka visums rodās no sprādziena, ja? Viņa svētība teica, jā, budismu piekrīt, bet tas nav tikai, bet tas, tie sprādzieni notiek atkārtot, vienkārši cikli. Um, Un nu, tā tas nozīmē, ka matērijai arī nav pirmsākums. Ka visumam, šis visums, tāpat kā prāta, ka šis visums nāk no iepriekšējā visuma. Tā kā matērija maina savu pastāvēšanas, kā var teikt, veidu. Ja? Bet viņa ne, ne, viņa ne, ne viņa rodās, ne viņa pazūd, ja tikai mainās. Hm? hm? Nu, forma, jā, kad forma, e, kad viņa, viņa, ja viņa nav, kā saka, manifesta. Ja viņa nav manifesta, manifesta. manifestēta. Ja, ja viņa nav manifestēta, tad viņa pastāv kā potenciāla, pot, potenciāla enerģija. Viņa pārveidojās no potenciālas enerģijas uz manif manifestētas enerģijas. Jo tā, tā lieta ir, ka ja, ja, ja pētā ar loģiku, tad ir ļoti grūti paskaidrot sākumus, kā kaut kas sākās. Jo vienmēr tas jautā, kas tad bija pirms tā sākuma? Kā, kā var būt, kad ir nekas? <laughs> E, jā, tas, e, arī ir, ir interesants paskaidrojums, bet tas nā, par to varbūt mēs varam runāt vēlāk, kad būs e, kāda nodarbība, kur mēs runāsim par galīgo realitāti. Ā, nu tur, kur būs samsāra un nirvāna. Ja? E, <clears throat> budismā e, faktiski, kad e, ka paskaidro, kā, kā, kā, kā, kā pastāv visi fenomeni, um, tad tas arī saskan, kad no, sā, no sākuma bija tikai vārds. Bet, ka tas ir, bet tas ir tekošs process, tas nav pirmsākums. Tas ir visam, visam, visu laiku no sākuma tikai vārds. <laughs> ja? Doma, vārds, koncepts. Um, Jā. Hmm. Tā kā jebkurš jeb, jeb cits paskaidrojums par kas ir prāts un, un, un, un kā viņš ir radies, e, ja, kad ja to pēta, tad, tad, tad, e, tad, tad, tad e, beigās sanāk, ka tur nav loģikas. Tā kā ta, ta, tas, tas viedoklis, kad e, prāts ir bez sākuma, tā, e, mums ir kaut kā neērts varbūt no sākuma, vismaz kamēr pierod pie tā. E, bet tas, tas, e, tas saskaņā, saskaņā ar loģiku. Un ja mēģina, kā saka, postulēt, mm -hmm. ja, kādu sākumu, nu, pirms sākuma, tad ir grūti paskaidrot, kā, kā tas varēja notikt. Un kas bija pirms nebija nekas, un tad uzreiz bija kaut kas. It kā. Mens nāca no pirmā tad, ja? Tas nozīmē, visi pārējie apziņas momenti ir, ir savādāk kā pirmais. Un ja pirmais nāca no nekā, bez cēloņa, tad kāpēc te visu laiku nerodās jaun, uh, apziņas, jaunas apziņas plūsmas? Bezgala daudz spontāni visu laiku. Un tā tālāk. Tā vis, visādi šitādi, šitādas lo, loģis, loģiskas problēmas rodās. Un tas secinājums ir, ka nevar, nevarēja būt sākuma, sākuma, pirmsākuma. Um, bet kas, jā, vispār, bet ja tas ir viss tā mm, kaut cik teoretiski, bet tad ir, jo vairāk meditē, jo vairāk sāk redzēt prāta dabu un, un tās, tās, tās raksturīgās īpašības, ja, skaidrība, um, kad prāts ir bez formas nu, to var kaut kā sākt izjust, kad, kad prāts pastāv neatkarīgi. Viņš, viņš, viņš ir ļoti ietekmēts un viņš ir saistīts ar ķermeni un smadzenēm un tā tālāk, bet ka viņš faktiski ir, ir, ir neatkarīgs fenomens. Un, kad, un, un, un tas, kad, viņš, kad prāts ir, ir, ir cēloniska plūsma. šī mūsu apziņas plūsma ir vienmēr bijusi piesārņota ar neziņu. E, un tā, tā, tas nozīmē, ka samsāra ir, ir arī bez sākuma. Bet Bezziņai ir e, pretlīdzeklis, kas ir e, gudrība, inteligence vai prāta skaidrība, kas uh, uztver realitāti vai kas uz, uztver, kas atļauj prātam atspoguļot vai uztvert fenomenus tā, kā viņi faktiski pastāv. Eh, <clears throat> vēl eh, arī var eh, to izteikt tā, ka mūsu prātam piemīt budu, budu daba. Ka, ka prāts vai apziņa pēc eh, dabas, pēc, pēc eh, kā saka, mm, dziļās dabas vai īstās dabas ir nepiesārņots, ir, ka prāts ir nepiesārņots. Pēc dabas. Viņš ir piesārņots ar neziņu un, un, un eh, viss tā, e, traucējos tās emocijas, un, nezinu, vai maldi un traucējos, traucējošās emocijas, kas rodās neziņa dēļ, bet pēc dabas viņš ir tīrs, viņš vienmēr ir bijis tīrs. Um, bet tāpat neziņai ir savs cēlonis, un neziņa, neziņas cēlonis ir iepriekšējā neziņa. Neziņu var izbeigt. Pielietojot uh, pareizos pretlīdzekļus, neziņu var izbeigt. Un tad prāts, prāta plūsma turpinās, bet uh, bez neziņas uh, atbrīv, atbrīv, prāts atbrīvots no, no maldiem. Un tas nozīmē, nav mal, bez maldiem, bez, bez, bez ciešanām. At, atbrīvotā stāvoklī. Tad var sanākt, ka budisms uzskata, ka tad mēs esam evolūcijas, nu, evolūcijas pie budismā. Sanāk, ka cilvēks ir evolūcijas rezultāts. Ja? Ķermenis. Prāt, prāta evolūcija ir, kā mēs redzējām, tā, tā, tā pārceļošana. E, nekas, jā. Kāda e, būtnes e, budismā e, apzīmē kā e, e, tibetiešu valoda džola. Tie, kas iet. <laughs> džo ir iet gājēji. Kāda ir angļu tulkojuma, it kā pārceļotāji. Jo mēs vienkārši ejam pa samsāru, kl, klīstam pa samsāras sfērām. Mm -hmm. um, par katru jautājumu. Vai kā? Nu, vai paldies tos, kad, kad à. Eh, cilvēki revolūcijas. Ā, jā, jā, jā, jā. Tā kā tas, tas ir uh, prāta ceļojums tās ir, atrodās ķermenī uz īsu laiku un, un, un tad atkal iet tālāk. Un tad atkal uz citu ķermeni. Uh mhm. -huh. Ja? Uh -huh. Tāpēc, ka tas ir nepastāvīgi. Prāts ir nepastāvīgi, ķermeņi ir nepastāvīgi. Forma ir nepastāvīga. Viss ir nepastāvīgi. Bet prāts ir tikai ir plūsma. Un tāpat kā mēs gadu no gada skatāmies uz Daugavu un sakā, tā, tā pati Daugavas upe, vai ne? Bet tur nav tas. Lūdzu, visu laiku tur jauna ūdeņa. Tek. Kas, kas, kas, kas nav mainījies, ir, ka tā ir tā pati plūsma. Tā nav gauja. Tā ir cita plūsma. Ja? Tad apziņas plūsma, e, tad ķer, ķermenis, nepastāvīgs ķermenis beidzās, tad apziņas plūsma tiek tālāk. Tā, tā kā, kad runājat par evolūciju, tad e, es domāju, kaut kam budismā ir cits paskaidrojums par, par ķermeņa evolūciju. Es nezinu, man tas ir tāds, šitādi jautājumi ir. Piemēram, viņa svētība Dalailāmas e, vienmēr saka, ka mums vajag, ja, ja, ja, ja teiksim, ko zinātnieki e, pie, var pierādīt, ja, ka mums vajag pieņemt to, ka, nu, kā, kā savu patiesību. E, bet budisma tekstos atkal ir citi paskaidrojumi, kad, kad it kā diev, dievi nonāca uz zemes un, un dzīvoja te un tad pamazām viņu uh, traucējošās emocijas, ja, pieķeršanās un tā tālāk palika stiprāks un tad, un tad gaismas ķermeņi palika rupjāki un tad bija tad notika dzimuma attiecības, un tad, tad bija jā, jāēd, tāpēc, ka bija rupji ķermeni, tad bija, nu jā, un tad, un tad vajadzēja mājas, un, un, un tā tālāk, bet, nu, Kaut gan tibetieši saka, ka viņu ras, ne, ras, ras. rase izcēlās ar mērkači un dievu, dievu vienošanos. Tā kā <laughs> nezinu. Bet uh, <clears throat> man liekas, ka uh, evolūcija diezgan uh, pierādīta tagad zinātniski. Jā. Mm. Bet eh, ir svarīgi to, to atcerēties, ka teiksim, pasaules un eh, kas, kam ir species? Species sugas pasaules un sugas evolūcijas nav mūsu personīgās evolūcijas. Jo viena ir, ir matērijas evolūcija un otra ir mūsu, mūsu prātu evolūcija vai, vai, vai ceļojums. <laughs> iepriekšreiz, pirm, pirmdien, tad es vairāk, ehm, tagad, <clears throat> mm, tad, tad es vairāk ehm, runāšu par ehm, prāta potenciālu, ko es tikai tagad nu, pieminēju. rakstiem nav, nav, nav potenciāls, nav, ka nav iespējams attīrīt vai uh, apbrīvot, apgaismot, tad, tad mēs tērējam laiku vienkārši, vai ne? <laughs> tad mums nav ko tas iet <laughs> un spekulēt un analizēt. Bet vienkārši mums ir svarīgi sākt uh, saprast, uh, kas mēs esam un, un, un, un kas, kas mums jādara. Tad būtu labi bišķi e, mēģināt pameditēt e, tā kā nu, mēs no sākuma darījām, vienkārši novērot savu prātu plūsmu. Mentālās Un te, te, te nevajag, te nav runa par, te nevajag neko kontrolēt, vienkārši novērot. Vienalga, kas notiek. Vienalga, e, kādi, kādi procesi notiek. Vienkārši novērot. Un svarīgi, te, svarīgi, galvenais būtu novērot kā to, to cēlonisko procesu, kā viss notiek, e, kaut kāda iemesla dēļ. Un, un arī, kad mums ir tā e, domu, e, ka bija, e, ķēdes, ja? Kad, kad vienkārši mēs domājam par kaut ko, bet tas, nav, tas ir cēlonisks process, vai ne? Nav, nav tā kā viena momenta doma nav saistīta ar, ar, ar neko citu. Ja mēs domājam par to, un tad, vai ne, un tad varbūt tad atpakaļ kaut kāda atmiņa tur, un tad, tad atkal, ja, tad atkal aiziet tā, un, un, un, un, un notiek tā, tāda pasaka, tāds stāsts, vai ne, tāda evolūcija, tāda filma, ja. Tā kā tur var redzēt, ka, tas, ka tā ir ķēde, ja? doma ķēde. Un ja, ja, ja, ja apziņas momenti nebūtu saistīti viens ar otru, tad, tad tāda ķēde nebūtu iespējama. Mums vispār mēs nevarētu domāt.